Pa smo rekli prošli put da je rasprostranjena šubha i sokretanje značenje dijela haditha Rasula sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže sallallahu alaihi wa sallam la teđ'alu kabri iden nemojte učiniti moj kabr idom da su učinili značenje ovog haditha umjesto njegovog vanjskog značenja gdje kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam nemojte učiniti moj kabr idom da to znači nemojte ga obilaziti nemojte stalno oko njega biti, jel tako? Nemojte znači da se naviknete na obilazak mog kabura i tako dalje. U drugoj predaji nemoj Allahume la teđana kabri vathanan yu'abed Allahu nemoj činiti moj kabur idolom koji se obožava kojim se ibadet čini. Da su umjesto ovog znači, vanjskog značenja, znači nemoj učiniti moj kabur idom, a id je vrijeme ili mjesto u kojem se, koje se cilja za, za ibadet. Je tako? Pa da se ne učini idom, oni su rekli da se ne obilazi samo povremeno. Jer je to id da se ne obilazi samo povremeno, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem htio da kaže ovim Nemojte samo povremeno da dolazite na moj kabur, nego da stalno budete tu. I sa svim znači, izokrenuli značenje haditha i ovo je, znači, osobina svih novotara. Da uzimaju tekstove Kur'ana i sunnata i onda ih izokreću i prilagođavaju svojim novotarijama. Zatvarajući oči i uši naspram brojni drugi haditha gdje Rasul sallallahu alaihi sallam proklinje one koji uzimaju kabura svojih poslanika za mesčide, gdje zabranjuje i upućuje dovo Allah subhanahu wa ta'ala da se ne učini njegov kabr idolom koji se obožava. I ovo je jedna šubha koju smo spomenuli. Zatim, šubha isto tako da znači nadove, nadovezali smo se na ovu šubhu da je isto tako Rasul sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se priprema, pripremaju jahalice osim za tri mjeseca. Mesjidul Haram, mesjid, nego mesjid u Medini i mesjid Aksa u Kudsu. Iz ovoga razumijemo da je zabranio Rasul sallallahu alejhi ve sellem da se posebno priprema čovjek i posebno nijeti da putuje negdje radi posjeti nečijeg kabura, posebno kabura Allahovog poslanika sallaha alaihi sallam i bilo čijeg drugog kabura. I onda smo spomenuli govor u Leme na komentar ovog haditha i kako su učenjaci svi to zabranili i osudili i kako je ima Malik eh, prezirao to kod Ehl Medine, kod stanovnika Medine da imaju stalno adet da odlaze na kabur Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer to nije bio običaj prvog selefa je l' tako i da nije prenošeno da se ashabi ikada nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad bi dolazili svakodnevno i klanjali iza Ebu Bekra radijallahu an, zatim iza Omara radijallahu an, zatim iza Uthmana radijallahu an, čitave te godine klanjali za njih, nikada nisu poslije namaza ili prije njega bili uobičavali, uobičajavali da uobičavali znači da, da odlazi na kabur i da selam Allahog poslanika sallaha alaihi sallam osim što je prenešeno od Abdullah ibn Omara da kad bi bio dugo negdje na putu kad se vrati iz tog puta kad bi dugo negdje bio na putu kad se vrati iz tog puta da bi otišao na kabur i nazvao selam Allahog poslaniku sallaha alaihi sallam zatim nazvao selam Ebu Bekru radijallahu an, zatim nazvao selam svome ovcu. Pa iz ovoga svega vidimo da je zabranjeno i nije dozvoljeno namjeno kastit i putovat radi zijareta nečijeg kabura. Radi zijareta nečijeg kabura. Zašto? Zato što već ako namjerno putuješ da bi posjetio nečiji kabur, već si ga uzeo za id. Već si ga uzeo za id. A to je Rasul sallallahu alaihi sallam šta? Upravo u tekstu ovog haditha zabranio. Zato je ova šubhana dovezana na ovu prije. Jer je vezana za ovaj dio haditha la teđalu kabri je iden. Pa onaj ko posebno se i metak odvoji vrijeme i sve ostalo i planirano ide da posjeti kabur Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam šta? Uzeo ga već je ga time učinio idom. Dobro. Sljedeća šubha. Misle kuburđije, znači oni koji obožavaju kabura, da je dozvoljeno Allahu subhanahu wa ta'ala se obraćati putem mrtvih ljudi ili preko mrtvih ljudi. Zbog čega? Analogno dozvolom da se analogno dozvoljenošću ili analogno time što je dozvoljeno da se Allah subhanahu wa ta'ala obrati ili uputi dova preko živih ljudi. Je tako? Misli, znači tako su oni shvatili, da je dozvoljeno tražiti od mrtvog čovjeka da dovi za tebe i traži za tebe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je dozvoljeno od živog čovjeka tražiti da dobi za tebe kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel, to je jasno, jel tako? Napravili su tu analogiju. Vidi kako ti kažeš dovi brate za mene ili tako dalje. E tako, isto dozvoljeno je od mrtvog tražiti da dovi za tebe odnosno da ti njemu uputiš dovu ili zahtjev, jel tako, da on dovi za tebe. Pa su to učinili stepenicama i putevima, jel tako, i time opravdali na kraju šta? Puki ibadet, puki ibadet koji je posvjećen tim mrtvim ljudima. I to ih je odvelo na kraju u, u širk. To su im bili, znači, stepenice i putevi koji su odvali do širka. Kako? Kažu, kako od živog smije trebati uputi dovu za tebe, tako smiješ i od mrtvog. I onda je to došlo, do, dovelo i do čega? Do te vesula preko mrtvih ljudi, da su onda njima na kraju dovu upućivali, a oni će svakako jest, proslijediti to dalje do Allaha subhanahu wa ta'ala, da Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva i to ih je dovelo do širka. Kaže Šir Suleiman ibn Abdullah u svom komentaru Kitabu Tauhida, kaže Obožavaci kaburova na ovo, znači, imaju nekoliko šubuhata vezano, znači, za, za ovo pitanje dozvolo je da, da je dozvoljeno tražiti od mrtvih da upućuju dove Allah subhanahu wa ta'ala E, kao što je dozvoljeno tražiti i od živi. Imaju znači šubuhate koje je šeheh Mohamed Ibn Abdullahab spomenuo u svom poznatom dijelu Kešu šubuhate, je tako? A ovdje u komentaru Kitabu Tavhida spomenut ćemo neki koji nisu tamo spomenute pa spominje prvu šubhu. Šta im je prvo šubha da smije se to raditi? Da se smije šta? upućiva do ova mrtvo. Kaže, dokazuju to hadithom koji bilježi imam tirmizi u svom džamiju gdje kaže od znači e, da je došao čovjek slijep i ovo se popularno kod učenjaka akide i tevhida zove hadithul a'ma, hadith slijepca. Tako? Da je došao čovjek slijep, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, "Ud'u Allaha an ju'afini, uputi Allahu dovu da me izliječi. Došao je, znači, čovjek kod Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da me izliječi. Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: in ši'te da'autu, ako hoćeš dobić wa in shi'ta sabart a ako hoćeš da osaboriš fa huwa khairul lak to ti je bolje pa kaže onda poslije toga pozvao ga je pa mu je naredio Resul sallallahu alaihi wa sallam da uzme abdest zatim da uputi do ovim riječima Znači, došao je kod poslanika, šta je uradio? Traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da uputi dovu za njega. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ako hoćeš dovući, ako hoćeš da osaboriš, to ti je bolje." Pa ga onda pozvao, podučio ga e, da uzme abdest i onda mu rekao uputi dovu sljedećim riječima. Pa mu je šta izdiktirao dovu kako će da dovi. Pa šta mu je rekao? Uputi dovu ovako. Reci: Allahume inni es'aluke." O Allahu ja te molim. وأتوجه إليك بنبيك محمد يا تمولم يا تبيتم يا رتب تراجم يلتكو и тебе се окрећем твојим послаником Мухаммедом, Небију Рахме, који је вјеровјесник милости. Инни теваджехту бихи ила Рабби, ја се њиме окрећем, јел тако, њиме се усмјеравам своме господару, фи хађети хадихи, u ovoj svojoj potrebi li tuqda da bi bila ispunjena Allahumme fešefi'hu fije o Allahu učini ga šefađijom za mene o Allahu ti ga učini fešefi'hu fije primi od njega šefađ njegov šefađ za mene odnosno učini ga šefađijom za mene učini ga da se zauzima za mene Pa kaže imam Tirmizi da je ovo eh, hadithan Hasan Sahih Garib i tako dalje. Ovde u drugoj predaji spominju predaju da je došao i rekao ja Muhammed. Je tako? Dozvao Rasula sallallahu alaihi sallam i tako dalje. Pa je ovaj hadith, za ovaj hadith su se uhvatili ko? Mušrici. I ovim hadithom pravdaju svoj širk. Pravdaju svoj širk. Pa kažu da je dova nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala širk ne bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio slijepca ovu dovu u kojoj on doziva nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mi odgovaramo na ovu šubhu na sljedeći način. Znači šta je šubha? Uzimanje dokaza i dokazivanje tim dokazom ono na što on ne ne upući. Jel tako? To je šubha. E zato na, svaki, na svaku šubhu treba odgovoriti. Jel tako? Prvo, ovaj hadith u svojoj osnovi, iako imam termizi, kaže da je ispravan u njegovoj ispravnosti i oko njegove ispravnosti postoje velike dileme. Da li je uopšte sahih ili nije? I vama je poznato da nisu svi hadithi u sunanima sahih, je tako? Svi hadithi u sunanima nisu sahih, to trebate znati, tako? Iz ustalah al hadith ko uči. Tako. Samo su sahih hadisi u sahihima. I to nisu opet svim sahihima. Nego u sahihul Buhari i sahihul muslimu ostali sahihi, iako se zovu sahihi, u njima ima idejiv haditha, je tako? Zato što su bili sahihi prema gledanju i mišljenju tih učenjaka, kao što je Ibn Hibban napisao sahih, je tako? Kao što je Ibn Huzemi napisao sahih, ali u njihovim sahihima nisu svi hadithi sahih. U sunanima isto tako nisu svi hadithi sahih. Pa ovaj hadith, iako ga bilježi imam tirmizi, znači nije sahih, zato što uh, gledanje tirmizi, na, na imama tirmizi, tirmizi, rahmatullahi alaih, na tashih je, znači, nije uh, znači, kako bi rekli, nije nije svaki hadith kojeg smatra imam tirmizi, na primjer imam hakim, da je sahih, da se kaže da je sahih. Ne oslanja se na njihovu ocjenu u, u sahihu, haditha, je tako? Ne oslanja se uvijek na njihovu ocjenu. I onda ima e, ovdje rasprava, ja vas ne bi time, znači, opterećivao oko koga se vrti, da li je sahih ili nije i šta je, o čemu se radi. Uglavnom, prvo, šta kažemo za ovaj hadith, upitno je, jel, sahih. Drugo, čak i da je sahih, pa ovaj hadis uopšte ne govori o ovome o, čemu mi pričamo. Ili, ovaj hadis uopšte nije dokaz za ono što oni hoće njime da dokažu. Jer, kako se može ili gdje je traženje slijepca od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da dovi za njega i okretanje slijepca Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom dovom kojem ga je podučio Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ili traženje od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da uputi dovu za njega, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam kraj njega živ i prisutan on. Živi, prisutan. I razgovara sa njim i kaže uputi dovu za mene. je Jel tako? Gdje je to od toga da se traži od mrtvi ljudi. Je tako? Dova. Ili da se njima dova upući i da se njima sežda čini. Ili da se na njih oslanja i da se njima pribjegava u, u teškoćama i, i onaj e, da se njima zavjeti daju, da se njima kurbani kolju i da se njima obraća sa zahtjevima i svojim potrebama I to ne čak uvijek ni u prisutnosti, nego često sa dalekih mjesta od njihovih kaburova. Da ga dozivaju, o sejidi, o moj gospodine, jel tako? O ja me ulaj, o moj zaštitniče, jel tako? I fa'al bi keda, učini mi to i to. Znači, hoće da kaže šta? Da ovaj hadith Čuli ste ga, je li tako? Da Rasul sallallahu alaihi sallam podučio slijepca u putu tako, tako do. I on kaže, ja se obraćam, o Allahu, ja se obraćam tvojim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi sallam. I njime se usmjeravam ili njime okrećem etavadžetu e, ili etavadžetu, znači usmjeravam se, okrećem se svome gospodaru. Je li tako? I na kraju haditha kaže, učini ga šefađom za mene. Gdje je taj hadith I gdje je tu dokaz za ono što oni rade? Šta? Poslanik sallallahu alaihi sallam živ, sjedi i on kaže u putu dovu za mene. Kako to može biti isto na, sa onim koji sa dalekih mjesta upućuje dove nekome vliju u kaboru i traži od njega da mu ispuni određenje njegove potrebe. Pa kaže fa hadithul a'ma sad sam vam rekao da kad se kaže hadithul a'ma odnosi se na ovaj hadith. Pa hadis lijepca je jedna stvar. A upućivanje dove nekom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I tražeći pomoći, traženje pomoći od njega je nešto sasvim drugo. Znači u ovom hadisu uopšte nema nikakvog dokaza da je dozvoljeno uputiti dovu nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. U ovom hadisu nema ništa drugo osim da je čovjek traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da uputi dovu za njega je tako i da bude šefađija i da bude da se zauzme za njega znači došao je poslaniku i traži od njega da uputi dovu za njega i da se za zauzme za, za njega pa on je činio tevesul do Allaha subhanahu wa ta'ala čime dovom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čime još i njegovim šefa šefa'atom. Zato na kraju kaže Allahume fe šefi'ahu fije. Allahu učini ga šefa'ađijom za mene. Je tako? Allahu učini ga da se zauzme za mene. Sadat. Znači u ovom hadithu je to da je on tražio posredništvo preko čega? Odnosno tražio od poslanika sallallahu alaihi sallam da uputi dovu za njega i da bude, da se zauzme za njega. A on živ, priča sa njim. Je tako? To ima u ovom hadithu, a nema ono što oni hoće da kažu da ima. Da je dova nekom drugom ima Allah subhanahu ta'ala džajiz i dozvoljena. U drugoj predaji došao je slijepac, tražio od poslanika sallaha alaihi sallam da uputi dovu za njega. Pa umjesto toga, je tako, Odnosno, pa je taj hadith upućuje našto da je on, sallallahu alaihi ve sellem, zauzeo se za njega čime? Svojom dovom. I šta još? Kako zauze se za njega svojom dovom? Tako što ga je na, podučio dovi. Rekao mu kako će reći. I da je Resul sallallahu alaihi sallam njemu naredio da i on uputi dovu i da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da primi da od Allaha traži pa ovo da od Allaha traži da primi šta šefaat či poslanika sallallahu sallaha i ovo je najveći dokaz da je upućivanje dove nekome drugom ima Allaha širk upravo ovaj hadith očito upućuje našto da se samo Allah subhanahu wa ta'ala dova upućuje i da nema upućivanja dove nikome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato što mi je sallallahu alaihi wasallam naredio da od Allaha traži da primi poslanikov šefaat. Da od Allaha traži da primi poslanikov sallallahu alaihi wasallam da primi, primi rasulova sallallahu alaihi wasallam za, uzi, za uzimanje. Pa ovaj hadith upućuje da se poslanik sallallahu alaihi wasallam ne doziva. Da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne doziva. Zašto? Zato što on nije u mogućnosti da ga izdiči. Je li tako? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema moći da izliječi ovog slijepca. Je li tako? Osim što može urad šta? Da uputi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je, ovaj hadis šta? Upravo najveći dokaz protiv protiv njih. Kao i ono prvo što smo spomenuli. Je najveći dokaz protiv njih, ali su ga oni šta? Izokrenuli i uzeli kao dokaze. Pa kaže, gdje je ovo? Gdje je Resul sallallahu alaihi sallam njemu naređe da uputi dovu Allahu i da od Allaha traži šta? Da primi njegovo zauzimanje. Čije? Rasulova sallallahu alaihi sallam zauzimanje i šefaat za njega. Gdje je to od onoga što oni radi na kaburojima? gdje dozivaju mrtve i odsutne ljude i da traže od njih ono što ne može niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Ali, da dođeš čovjeku, je tako, sa kojim razgovaraš, pa da ga pitaš ili da tražiš od njega da uputi dovu za tebe, u tome nema nikakvog, nikakve šume, je tako? U tome nema niš, ništa loše. Da tražiš od nekoga da uputi dovu za tebe. Prema hadithu a'ma. Prema hadithu ovog slijepca. Pa hadith svejedno bio sahih ili ne? I da li je ispravan predaja o Muhammede ili ne? Ne upući je nikako na dozivanje odsutnih jel tako, koji su daleko ili umrli. Niti dozivanje stvorenja i upućivanje dova i traženje od njih ono što može samo Allah subhanahu wa ta'ala. To su dvije stvari. Znači ovaj hadith nikako ne upućuje da se može dova uputiti nekome koji je daleko i koji je mrtav s jedne strane. S druge strane, nikako ne upućuje na to da se od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala od njegovih stvorenja može tražiti ono što može samo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kogod to tvrdi, on laži na Allaha subhanahu wa ta'ala i laži na Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je ovaj čovjek došao i pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pitao a nije tražio od njega ništa što nije bio mogućnosti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jel došao slijepac i traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga izliječi nije nego da uputi do za njega znači tražio onoga što on može a to je da uputi do za njega a u tome nema ništa jel tako ništa što što nije legalno i ispravno. Nema ništa neispravno. Iako, jel tako, je uh, se obratio Allah subhanahu wa ta'ala kime? Obratio se i kaže, okrećem se svome gospodaru čime? Ili pitam te tvojim poslanikom Muhammedom, poslanikom milosti, jel tako? e, znači nije opet uputio dovu kome? Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Neko opet Allahu, nego se samo obratio njime, jel tako? Kao što upućuje, e, kao što je u samom tekstu haditha. Pa nikako ovaj hadith nije dokaz. Svejedno, da li je tražio, znači, od Allaha subhanahu wa poslanikom li da li je tražio od Allah subhanahu wa ta'ala poslanikovom dovom? Jer to su dva komentara. Jedni kažu, tražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala poslanikovom dovom, bereketom poslanikovog teksta dovi. A drugi kažu, u samom tekstu spominje predaju gdje kaže, okrećem se tvojim poslanikom. Pa svejedno šta god je, ni u jednom ni u drugom slučaju. I svejedno da li je sahih hadith ili nije. I svejedno da li je sahih rivajet gdje kaže, o Mohamede, ili ne, ni na kakav način, ni u kojoj kombinaciji ne upućuje našto. Da je dozvoljeno dozivati mrtve i njima dove upućivati i od njih tražiti. Jeste li razumili? Znači, ovo je totalno odbačena šuba. 100% promašaj. A kako? Iako se s početka šta? može čovjek učiniti vidi. Je tako? I zato ove šube treba naučiti. Treba naučiti, jer šubhađije će vas presresiti sutra. I reći, jest ima hadithul a'ma. Jestan šubhatori. I onda ćeš ti pomisliti, vidi. Ha? Ne smiješ pomisliti, vidiš da to nije ni nekakav način dokaz za ono što oni rade. Šta rade? Dove njima upućuju, njima i vade čine, dozivaju sa daleki mjesta, a oni mrtvi. Pa gdje je to da kažeš o džemo, a džemo sjedi ispred mene. I da kažeš o džemo, a džemo istruho. <laughs> Je li i na kakav način to slično? Ne ne. kakav način. Svatate? E, to je, znači, to vezano za ovaj hadith. E sad ostaje pitanje koje se spominje u ovom hadithu ako je hadith, ako uzmeo da je hadith sahih, gdje kaže okrećem se tebi, tvojim poslanikom. Šta je s ovim? Kaže, okretanje Allahu subhanahu wa ta'ala i usmiravanje Allahu subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima je bid'atun munkera. Odvratna novotarija. I to je strano šerijatu strano šerijatu i strano onima koji su nam prenijeli taj šerijat. Zašto? Zato što je okretanje Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim stvorenjima i zaklenjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim stvorenjima odvratna notarija sa kojom nije koja nije došla od poslanika sallallahu alejhi ve sallam, niti od jednog od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sallam, niti je iko sa njom došao od tabijina, ridvanullahi alaihim, niti je iko potvrdio od četiri imama, od imama ove vjere. Kaže Ebu Hanife, ne, ne, ne, la jembevi, znači ne treba nikome, ne bi trebao nikome, Jel tako? Da doziva Allaha subhanahu wa ta'ala osim njime. Razumite? Znači, da Allaha dozivaš kako? Njime. Kažeš, ja Allah, ja Rahman, ja Rahim. Njega da dozivaš. Nije potrebno i ne treba nikome da doziva Allaha subhanahu wa ta'ala osim njime. Kaže Ebu Jusuf, znači njegov učenik, mrzim i odvratno mi je da se kaže sa pravom toga i toga ili sa pravom tvojih poslanika i tvojih vjerovjesnika ili da kažem sa pravom tvoje kuće misli se na na kaabu ili sa pravom mešar ili harama kaže jedan od e, učenjaka isto tako straženje od Allaha subhanahu wa ta'ala preko njegovih stvorenja ili nje, pravom njegovih stvorenja nije dozvoljen pa ne smije se reći tražim od tebe time i time ili sa tvojim, tražim od tebe tvojim melecima ili tvojim poslanicima i tako slično. Zato što nema niko nikako pravo od njegovih stvorenja nad svojim stvori stvoriteljem. Ko je taj koji ima neko pravo nad svojim stvoriteljem? I to je izabrao El-Iz ibn Abdusalam osim kaže što se spominje sa pravom poslanika sallallahu alaihi wa sallam ako bude sahih ovaj hadith. Pa vidite, kaže čak, i ako bi bio sahih ovaj hadith, onda bi bilo samo sa pravom poslanika sallallahu alaihi sallam. A mi smo već prije objasnili šta? Da on nije sahih, jel tako? I da je ispravno da je on u dovi stvari veselu činio samo a, njegovom dovom, a ne njih, njime. Znači, kad je rekao, ja ti se okrećem tvojim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem stvari mislio je šta? Misli se na što? Okrećem ti se njegovom dovom, njegovim riječima koje im je on podučio. Je l' tako? Jest. E, na taj način. Je li sad ovo, znači, nema, nije ispravno obratiti se Allahu subhanahu wa ta'ala, i reći sa pravom toga i toga. Sa pravom bilo koga. Sa pravom bilo koga. Ima druga šuma. Tvrde kuburđije. Praksom dokazuju. Tako? Svojom praksom dokazuju šta? Da su određeni kaburovi i dova upućena Allahu subhanahu wa ta'ala kod određenih kaburova šta? Da se prima. To im je sad dokaz. I to se, znači nisu sad to neki rivajati, nego su to masovno priča. Jes, znači toliko znači ti dokaza da to postane kod njih tevatur. Znači, sigurni dokaz. Kaže ših Abdulatif, Ibn Abdurrahman, prenoseći u šestku Islama Ibn Taymi, rahmatullahi ali, kaže, zatim je spomenuo pitanje vezano za one koji traže bereket u dovi kod kaburova i prenosi vrijednost te dove kod kaburova. Pa ako bi, bude rečeno, ne, prenešeno je od neki od njih da kaže kabur toga je toga je isproban za to i za to. Je tako? Zatim, prenosi se od poznati, znači, kod njih, da je oporučio sinu svog brata da upući je dovu kod njegovog kabura. Spominje Ebu Ali al-Hiraki u priči onoga koga je ignorisao imam Ahmed. Da su neki od ovih koji je ignorisao imam Ahmed, pazite ovu, prenosi priča o imamu Ahmedu. I onda kaže da su neki od ovih koje je ignorisao imam Ahmed dolazili na njegov kabur. I posebno ciljali da dove upućuju kod njegovog kabura. Mislim da to spominje ima Mervozi, koji ima Mervozi, koji je napisao, je tako, knjigu ovu veličanje vrijednosti namaza. I prenosi od džemata u Leme, jel tako, da su upućivali dobe kod brojni, kaburova brojni poslanika i dobrih ljudi, jel tako, kod kaburova od Ehlul Bejta i tako dalje, pa da im je, kad su dove upućivali kod tih kaburova, dova bila primljena. I onda zato navode brojne brojne dokaze i rivajete i priče kako su upućivali dove. Zatim je odgovorio na ovo pitanje. Zašto je odgovorio na ovo, na ovo pitanje? Ne treba inače odgovarati nikako. Ali odgovorio je zato što je to jednostavna situacija natjerate, moraš i na to odgovoriti. Ljudi su uhvatili za to. Znači, to je toliko neprihvatljivo da ne treba ni odgovarati, ali kad se ljudi za to uhvate, onda moraš to razjasniti. I mi smo danas često u situaciji da mnoge stvari kod nas izgledaju šta? S površine je neprihvatljive i nepojmljive. A onda se zaprepastiš da ljudi to prihvate i ne možeš i poslije od toga odvratiti. I vi ste svjedoci ovih stvari koje se u zadnje vrijeme dešavaju. Vjerujte mi, nisam mogao vjerovat da određene stvari ljudi mogu prihvatiti. I držati za ozbiljno. A kamoli za njih se zalagati, uvat se za njih zubno. Ne možeš kako razumjeti. Tako i ovo. Pa onda odgovorio. Odgovorio je tako što kaže, već smo spomenuli rivajete o tome da je to odvratno, je li tako? I nije poželjno. I ne prenosi se da je iko to radio u, u prva tri najbolja stoljeća. Na koje je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam uputio svoju pohvalu. Znači niko u prva tri stoljeća nije to radio. Pa je rekao najbolji u mom umetu je najbolji u mom umetu su moji savremenici, znači oni koji žive u mom stoljeću, zatim oni sa, u kojima sam poslan, jel tako? Zatim oni koji iza njih dođu, zatim oni koji iza njih dođu. Iako je situacija zahtijevala da oni to urade. Pazite, znači prvi i najbolje generacije ovog umeta nisu to uradile. Iako je situacija zahtijevala da oni to urade. Kako je zahtijevala? Imali su razne nedaće, jel tako? Fitne. Razne nedaće su imali. I imali su veliku potrebu da odu na te kaburove na koje sad vi idete i da kod njih upućuju dove. Jer su puno zatjeva i dova imali i tražili da im Allah s.a. primi, jel tako? da je to bilo dobro i da je u tome bilo ikakvog hajera oni bi to radili a ne bi to odbijali i ne bi to osuđivali mnogi od njih su odraćali od toga mnogi od njih su to zabranjivali ne može se reći nikako danas da se umet složio oko toga da je to mustehab. Zašto? Zato što mnogo od umeta, mnogi od ovog umeta su to prezreli i odbacili. I davno, a i danas. I drugo, zato što je nemoguće da se umet složi oko poželjnosti nečega, je tako, makar to bilo dobro, ako to nisu uradili prve generacije. A imali su potrebu da to uradili. Zašto? Zato što bi to bilo suprostavljanje čega? Iđma'ata. Konsenzusa, konsenzus. Ako prve generacije su tu se suprostavljanje, nisu to radile, a poslije ovi dođu i složi se svi da to rade, nemoguće i to da se desi. Je tako? Zato što konsenzus nikad neće biti suprotstavljen jedan drugom. Kako? Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže moj umet se neće složiti na da na dalalet. A kad bi se dva ijma'a suprotstavila jedan drugom, onda bi jedno od ovoga dvoga bilo dalalet. Prema tome nije to nikad bila istina koj, na koju se umet složi. Pa ako se danas ljudi oko toga razlišli, kako ćemo onda izaći iz tog razilaženja? Vratit ćemo se na ono na čemu su bili oni, na, na oni prvi, jel tako? Vratit ćemo se na, na Kur'an i Sunnet i na iđma onih koji su prije toga bili. Iđma, jel tako, koji je iđma tekstom i iđma koji je iđma na osnovu ičtihada. Pogotovo kad znamo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da niko od poznati imama nije prenešeno od njega, ni od kog od poznati imama da je to radio ili to predlago ili to odobravo. Nego je od svih od njih poznato da su to osuđivali. Osim što prenose neki lažući na njih. Lažovi, je tako? Kao što prenose neki da imam šafi rekao Kad god mi se desi neka tegoba, odem kod kabura Ebu Hanife i uputim dobu pa mi bude primljen. <laughs> tako ulažem na imama, na imama šafi. I je slične, takve slične priče oko toga. Pa kaže, ovo je poznato odmah površini da je laž. Kogod ima ikakve veze, imalo, imalo znanja o rivajetima i prenošenjima, je li tako? Zašto? zato što imam šafi nikad nije došao u Bagdad. Je tako? Nije nikad došao u Bagdad. Zašto ovdje govori Bagdad? Zato što imam. Niti je onaj... Uh, niti je u Bagdadu, znači postojao kabur Ebu Hanifi niti nekog drugog čiji se kabur znači u to vrijeme obilazio i posjećivao. Je tako? Jer imam Ebu Hanife živio u Kufi. Prema tome po ne može prihvat normalan insan, nikak. Da je ovo istina. Šta? Da ima šafi odlazi na kabur Ebu Hanife da bi dovio. Nego, znači nije bilo, nije bilo to moguće. Prvo zato što on nije odlazio u Bagdadu, a ni u Bagdadu nije bilo kabura Ebu Hanife, niti nekog drugog na čiji se kabur odlazila. Niti je to bilo uopšte poznato u vrijeme Šafije. Nije uopšte bilo poznato to, da se ide na nečiji kabur da bi se uputila dova. Kaže, imam Šafiji je imao u Hidžazu, sad on nabraja kud je on sve hodo u Hidžazu, u Jemenu, i Iraku i Šamu i Egiptu kabure poslanika i ashaba i tabiina je tako? koji su bili kod njega, kod imama Šafije i kod svih muslimana bolji od Ebu Hanife i njemu sličnih učenjaka pa zašto je pored svih njih koji su svi bolji od Ebu Hanife i njemu sličnih učenjaka odabro baš Kabur Ebu Hanife da ode kod njega da dovi. Ovo je sad ono raspravljanje koje je rašireno u našem stilu, jel tako? Jer donese šubhu, jel tako? Moraš je konkretno u situacijom objasniti. I postaviti mu pitanje, šta? Kako to da imam šafi, pored toliko kaburova sha, prije svega poslanika, jel tako? ashaba i tabiina, koji su svi kod njega i kod svih drugih muslimana, bolje da je Ebu Hanife i učenjaka kao što je Ebu Hanife. Da ni na jedan drugi kabur ne ode, nego baš kod kabura Ebu Hanife. Kako to? Zatim, <clears throat> sami učenici Ebu Hanife, koji su ga zapamtili, kao što je Ebu Jusuf, Muhammed i Zafar, I drugi, nikad nisu odlazili na kabur Ebu Hanife, niti na nečiji drugi kabur da bi upućivali dole. Oni sami nisu, njegovi učenici. Kako to da imam šafiju ovdje? Je tako? Zatim, prije ovoga smo već spomenuli da imam šafiji kao što, se, kao što je utvrđeno u njegovim knjigama, mrzio veličanje kaburova njegovih stvorenja, bojeći se da ne, bude, da ne budu fitna, je tako? Ali ove priče prenose oni koji nemaju nikakvog znanja i nikakvo, i čija je vjera slaba. Čim toliko ne znaju o vjeri, znači da im je vjera slaba. sljedeća šubha, koliko imam do jacijskog izdana? Desetak. Ha? Šest minuta. Sljedeća šubha mogu je spomenuti, e, pa ćemo je sljedeći put raščlantu za lahovu pomoć. Mnogi od mušlika misle da onaj koji vjeruje da je Allah taj koji daje, koristi i šteti, je tako? Onaj ko vjeruje da Allah koristi i šteti, da je to suština teohida. I ako poslije toga učini nekoga između sebe i Allaha posrednikom u ibadetu, je tako? Da se njima približava ili da ih približi Allah subhanahu wa ta'ala što više, oni tvrde da to nije narušilo njegov teuhid. Zašto? Zato što on u suštini vjeruje da Allah, samo Allah koristi i šteti, je tako? I bježe time od čega, ili napravi time razliku između čega? Između. Obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala preko kipova, kamenja i drvjeća i obraćanju Allahu subhanahu wa ta'ala preko njegovih evlija i dobrih ljudi, poslanika i tako dalje. I tako se širk učvrstio u njihovim srcima, a poslije toga su ga grabili za njega svojim zubima. I ne možeš od toga više odvratiti. Jeste li svatili? Znači, prije smo objasnili, vidi kako im se širk uvuk, ovo malo prije što smo spomenuli, kako im se desilo da zapadnu u širk. Napravili su kijas. Vidi kako je Ama tražio od poslanika da za njega dovi. Tako i mi možemo od mrtvih tražiti. I onda zapadnu širk. Sad ovdje, šta? Mi vjerujemo da samo Allah subhanahu wa ta'ala daje koristi štetu. Je tako? I to je teuhid. A ako tražimo i približavamo se Allah subhanahu wa ta'ala preko poslanika i javlija, to ne narušava naše objeđenje šta da samo Allah subhanahu wa ta'ala koristi štetu. I prema tome nismo narušili svoj tevhid. Prema tome nismo u mušici. Nego šta? Bela. Je li tako? Jesu i tekako mušici. Bez obzira, ali oni se time, šta? Predaju na taj način su zapali, zapali u širk. Ovu šubu svakako odgovara se kako objašnjavanjem čega? Značenja la ilaha illallah. Jer la ilaha illallah jel tako? Nešto potvrđuje, a nešto negira, jel tako? Pa potvrđuje uluhijet samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kogod uputi nečemu drugom, kabru ili drvetu ili zvijezdi ili meleku ili poslaniku ili bilo čemu drugom, dovu i zatraži od njega da odagna od njega neku štetu ili da pridobije neku korist, uzeo ga je za svoje božanstvo zatraži od njega, zatraži od njega u smislu do dovi obrati mu se, jel tako? Da mu dagna uzeo ga za svoje božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ako tako uradi, ništa mu ne vrijedi šta? La ilaha illa Allah. Prema tome ono što oni tvrde, mi vjerujemo da samo Allah šteti i koristi prema tome mi smo mu vehidi, nije ta nije tačno. Ako nekome drugom se obratite, niste više mu vehidi nego ste mušrici nego ste mušici. Zašto? Zato što su sami svojim činom jel tako poništili šehadet. Učinili su ibadet nekom drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ovo je širk. A ako kaže mušrik, mi ne imamo za cilj ne želimo ništa drugo osim teberuk. Traženje bere bereket. Jer mi znamo da je Allah taj koji koristi i šteti. Reci njemu i Benu Israil nisu ništa drugo željeli. Osim onoga što si ti želio. I Benu Israil nisu ništa drugo željeli. Osim onoga što ti želiš. A šta to? Teberuk, traženje bere, bereketa. Pa je Allah s.a. o njima obavijestio. Kako? فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ Pa su došli, kad su prešli preko mora, došli do naroda koji se i tikafe oko svojih kipova. Kalu, pa su rekli, ja Musa ja'al lana ilahan kema lahum aliha. O Musa, de i ti nama učini božanstvo kao što oni imaju svoja božanstva. Pa im je odgovorio kako? Innakum qawmun teđhelun. Vi ste zaista narod koji ništa ne zna. je li tako? Teđhelun. Znači, šta su Benu Israili tražili od Musa a.s. Isto ono što ti tražiš. Teberluk. Traženje bereketa. Bereketa. Inače, oni su vjerovali u Musa a.s. I vjerovali u Allaha. I vjerovali da korist šteta dolazi od Allaha. Kako to znamo? Pa sad su preko mora spašeni, je li tako? I vidjeli su to. Nisu ništa drugo htjeli nego šta? Da i Musa učini neko božanstvo preko kojeg će se što više Allah približavati, odnosno tražiti bereket u ibadatima kod tog božanstva. Jer ovdje kaže jakufune. Jel' tako? Ovaj, ovo, ovo, ovo, ovo ima značenje čega? Boravak, dugi boravak kod nečega radi bereketa. Dugi boravak kod nečega ili boravak kod nečega radi bereketa. A ovo što neki, jel tako, odu isto tako na kabur, pa dove upućuju tamo Allahu šta? Radi bereketa. Zato što sad smatraju da je to kabur toga i toga i da je to mjesto nešto posebno bereket. E tu boravak smatraju bereketnim u hadithu od Ebi Vahide Lejse, poznati hadith, izašli smo sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam na Hunain, a bili smo skoro prihvatili Islam. Mušici su imali sidra, al tako imali su drvo, jakufuna indaha. Šta su radili kod tog drveta? Boravili kod njega. Sjedili uz njega, jel tako? Kod njega boravili, jel tako? i na njega vješali svoje oružje, koje se zvalo Zatu Anuat. Pa smo najišli pored tog drveta i rekli, o Allahu poslaniće, iđa'al lana Zatu Anuat. Gde i ti nama odredi Zatu Anuat? Jedno tako drvo, je tako? Kao što oni imaju Zatu Anuat. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, Allahu akvar, inneha sunan. Zaista je to zakon, pravilno. Kultum beledi nefsi bjedihi keman qalat benu Israila li Musa, kako mi onoga u čijoj ruci moja duša rekli ste kao što je rekao benu Israil Musa. Iđ'al lana ilahan kema lahum alih. Gde ti nam učini božanstvo kao što oni imaju svoja božanstva. La tarke bonne sunene men kene qablakum. Vi ćete sigurno ići putevima onih koji su bili prije vas. Putevima koji su bili prije vas. Pa i ovi su tražili šta? Nisu tražili da ga obožavaju, nego da? Teberruk. Nisu tražili da nam učini drvo kojim ćemo seždu činiti. Ne, ne, ne, mi seždu činimo samo Allahu, jel tako? Ali da nam odredi drvo gdje ćemo tražiti bere? Bere, jako fune, jako fune, indeha, da kod njih jakafe, znači da dugo boravi i traži, traži bereket. Kaže uzvišeni Eferaitum al-Lata wal-Uza u suri Najm nabraja jesi li vidio Lata i Uzata i tako dalje. Kad kaže Lat, kaže prenosi u sahih od Ibn Abbas i drugi bio je Lat čovjek koji je pravio pripremao hranu hađijama. Pa je umru pa su onda tražili bereket na njegovu kabur. Na njegovom kabur. Zašto ovo sad navodi ovdje? Zato što ovi prvi kažu mi vjerujem da Allah subhanahu wa ta'ala samo od njega dolazi koristi šteta. Ali tako? Prema tome mi smo u vehidi. A mi se ne obraćamo Allahu preko kipova i kamenja i drveća. Što je zabranjeno u šerijatu, Nego preko dobrih ljudi. Pa evo vam lat nije ništa drugo bio nego dobar čovjek i onda su na njegovom kabru šta? Tražili bereket. Jesi li shvatili? Zato navodio. Pa se vraća ovaj mušik i kaže o, to je zabranjeno samo u drvetu i kamenu. A ja vjerujem ili ovo što radim to je preko dobrih ljudi, poslanika i njegovih evlija traži od njih šefaat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što se šefaat traži preko ljudi kod vladara. Ja od njih želim samo da me približi Allah subhanahu wa ta'ala. Njemu će se odgovoriti šta? E upravo je to ta vjera mušlika na kojoj su oni bili. To je ta. E sad to što ste ti nam objasnili, baš je to taj širk. I to je vjera mušlika. Alikum sallam. Koji su uzeli, وَالَّذِينَ اتَّقَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا koji su uzeli mimo Allaha zaštitje. Ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Ne činimo im ibadat ni za što osim da nas Allah subhanahu wa ta'ala što više približi. I još kaže wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ono što im ne može naštetiti niti koristiti. I oni kažu mi ne obožavamo, mi, mi znamo da oni ne štete i ne koriste. Ali im ibadet čini, je li tako? وَيَكُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ I govore, ovi će se za nas zauzimati. Doslovni ajet. Baš to što vi radite, eto Allah subhanahu ta'ala kaže, šta nazvo je to što vi radite kod onih za koje znate da niti vam koriste, niti štete, nego samo mislite da će se za vas zauzimati, nazvo je Allah subhanahu ta'ala to ibadetom. Pa kaže, obožavaj ono što im ne, ne koristi, niti šteti, i kažu ovi će se za nas kod Allaha zauzimati. I na, do kraja ovi rivajeti e, upućuju na to da je ovo bila vjera prvih mušnika i da nema nikakve razlike i da, i da ovo nije znači da nije ovo dozvoljeno šerijatu. Sljedeći put nastavljamo sa sljedećom šubom mušika koji kažu šta mnoga ulema ovo odobrava i čini. Hoćemo onda vidjeti kako se, kakva je ta ulema, kako su to mučenjaci. I tako da. Dobro. Molim Allah smanu da vas nagradi za sabor i strpljenje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grije oprosti i sramote sakri, da nas uputi na pravi put i učvrsti na pravom putu, da nam učini iman dragim, a da nam omrzne kufr i grije i neposlušnost Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu الله أكبر الله أكبر الله